Berlin, mila bederatzuehun eta berroita bosteko maiatzaen sortzia, Alemaniaren kapitulazioniak bigeren mundu gerlaen finitzia ekarizian eta behala amiketako estatu batuek overcast operazioa, behantago paper clip operazioa deituik izanen zena, martxan ezaizien helbuia, ahalik eta zientzialai aleman gehien jamaitia estatu batuetat, haien zerbutsai izateko, arma eta teknologia ikerketetan lan egiteko. Giza horrez, otat mila sei ehun zientzialai bilduikomen izan zien. Harri Trubman, eh, estatu batuak lehendakaiak eh, baimentuik, gordaiska egin zen operazione hai, baldintza garbi bat ezaik izan zen. Galeazik zen nazien alderdiko kidiak edo nazien babesa eman zaien ikerlaiak biltzia, nazi izan zienen itxua garbitu, igana ezabatu eta hop, etikoki mihisia bezain txuit behurtu zien. Adibide garbien eta kua, Werner von Braun izan zen ss kide, ube bi susiri edo misilen sortzaile nausietakoa izan zen. Susiria egiteko, gerlako prezuak eskulanetako esklabo bezala jabili zutian eta milaka hiltzien lan hoietan. Vebiek gainera masakre hagundiak egin zutien gerlan, Ingleteran bereziki. Jakin, gerra denboan, estatu batuetako zerbitzu sekretuek segurtasuneko arriskutzat bezala aipatzen zela delako von Braun hau. Alta, behantago, gerla finitu zelaik, nazan Marshall Espazioko hegaldien guneko zuzendai izentatu zien eta diela beroita hamar urte, Apollo Hameka aidatzeko jabidi zien Saturn bost su ziriaren sortzale nausiae izan zen. Kurt Debus, beste aleman zientzialai galant baten adibidia oai, SS-etako kide ofiziala eta nazien alderdiko arduradun, bai eta SA delakuen kide izan zen. Haue, estatu batuetako zerbitzu sekretuen txostenak zioen bezala, indar aliatuen segurtarzunetako mehatxu zen haien arabera. Giltzapian egon beharko zukian. Presuntegiaen ordez, mehatxu handiko gizon hau, nazaen aideatze operazioen zuzendai izentatu zien Amerikarek beste espitu handi baten adibidia, Urbertus Strungholt fiziologua, hain manuz, hainbait eksperientzia egintzien daso eta hausvitseko opor leku famatu horietan, presuak adibidez temperatura apalian usten zutien, edo e, presio tipiko geletan sartzen, edo bestalde haur epileptikoei oksigenua gutitzen zeien, hola, ikusteko, zeragitzen zen, nulazpait, kuiositate, sientifiko, sanobaten, grinak, pusatuik, segure. Experientzia interesgarri hoier esker, hala erraiten halbalin bada, Hubertus Strugolt Apoloen presio jautzi eta espazio untziko sistema sumait asmatu ahalizan zutian, espazioko medikuntzaen aita deituik izan arte, bihotz handiko aita bat dudai gabe. Amiketako estatu batuek etzien izan gerla hotzian eta espazioko lasterketa hortan ikerlai alemanier laguntza ukentzien bakotsak. Sobietar bat harzunake ikerlaiei ben ganatzeko bidia zabaltu zeien gerla urhantu bezain laster. Bena sovietarek zien zientzialai hoiek bigeren mailako herritartzat tratatuko zutiela. Amiketako estatu batuetan unhuez eta medailaz papuak josik ukentzutielaik. Sobietar bat aldiz, ahalik eta juz gehien elki ondotik, berriz igortia jabakizien. Argizagi alatzeko lehia hortan dagokionez pu, uduidu estatu batuaren metoda estiak, emaitzak hobiak zutiala. Ezen Werner von Braunen omenez, argizagiko krater bati haen izena ezaik izan behitzaio, eta ipatu dugun Kurt Debuseke beitu kratera luraren satelita hortan. Hoik jakinik baliteke alkarri besarkadien amorose romantikuek grazia gutiago edien dezaten hebentikaitzina argizagiai so batuko dielaik.